ne ciu corp exerzo estas bonfara au sano. Medicinistoi nun tempe constante emfasas la gravetson de corp exerzoi por la homa sano. Movigiu estas la generala recomendo. Regulae corp exerzoi protectas contra o demenso, cancero, corvasculae malsanoi, cae aliae malsanoi. Tamen, tivi samai medicinistoi estas attentigatei de la facto che multae homoi estas devigatei al intensa corpa movigiado en la plenumado de sia laboro, cae shaine ilia sano ne estas pli bona ol la sano de aliae ordinarei homoi. Fakte, tiui laboristoi trovigas sub risco de malsanoi, quiui supposeble estus evitatae. Ciel clarigi tiun paradoxon? Fresha esploro en Norveguio estis publici gita pritio. Oni usis datumoin de pli ol sep mil homoi en tiu lando, kiuin oni accompane controlis dum tridec iaroi. Ili laboris en pli ol tritcent malsamai profesioi, cae por tio ili devis movi sia in bracoin cae cruroin cae la tutan corpon, exemple grimpi, supreniri stupoin, pasci, clinigi, cae porti materialoin. Fine de la analiso, oni trovis che tiui laboristoi trovigas sub pli granda risco de cognei perdoi. Alia simila studo en lando trovis ec pli altan riscon relate al demenso. Streciai corp exersoi dum laborado mal pliigas la volumenon de iui cerbae structuroi, cae mal pliigas la memor capablon. Alia esploro en Usono montris che laboristoi plenumantai tascoen con multe da corpai movoi ne ricevis ian protecton al sia corvascula stato. Esploristoi assertas che laborai corp exerzoi ocasas en tre specifai strecciai circunstansoi. Laboristoi ne havas plenan autonomezon sed trovidias sub constanta controlado. Ili ne havas taugain cogna in stimuloin, ili eble havas malsanigan viv stilon, ili plenumas ripetain, ofte malagrablain movoin, ili ne ofte convivadas con aliei homoi, ili ne raitas interrompi sia in faroin serce de confortigio, ili eble ne raitas riposi in giustae momentoi, ili ne plenumas plesuriga in corp exerzoin. Exemplo de tiai factoroi estas la el trovo che la sang premo de tiui laboristoi estas mal pli altae en riposei tagoi or en laborei tagoi. Anca la ritmo de dormado de tiui homoi influas, sendube psica stato, cae socie i factoroi influas tiuin differenzoin. Resume, corp exercoi estas ja sanigai cae nepre necessai, sed ili devas esti modere regulae cae plesurigai, cae principe congruai con la generala san stato de la practicanto se necesse oni consultu faculon por indico de taugae corp exercioi. Sed, ne forgesu, duon horei promenoi cun via amata hundeto estas bona comenzo.